Eta gaur gure kronikalaria, be, ez dugu parean, Marko, atxaldeon? Atxaldeon, atxaldeon. Nun zira? Hor, uh, eh, frantzain paraldean. Ah, frantzain uh, eh, ba- paraldean. Bai, uh, Belgika urbil, ba, uh, Belgikatik urbil, Valencianen nik. Ados, ah, ez dut zautzen bai. bat ere erri hori? Ah, erri polita, erri polita. Badu hau uh, zo zartartarrak dena gorria, eh? Eta horako harri gorriak.

marazki lanetan orduan? Bai, ja, ja, egit dut, uh, bo beti azaroan eta eten dut godioa liburuzko uh, eh, orako itzulitziki bat, bete askotan da franzain iparadean, eten ditut uh, eh, eskoletan ditut uh, aurrak ikusten eta kreazio prozesioa esplikatzen eta gerla, lehen gerla, historia, historia atxeongi batekin eta historia txikiekin uh, eh, atxetiki batekin, eh, eh, godio eta hori. Bo, ordan... Esplikatzen, diat, nola eten da, historian gauzak hartzeko koktel txiki batean emateko, godio dela koktel hori. Ba, izen eta gero zuet historialaria, zu marazkilaria zira, ordan... Bai, bai, bai, bai. Koktel bat edaten duzu dadik, ez dakizu go, goxo da, du ez duzu maite ez duzu jakin nahi eta zer eta zonbat eguneko zonbat bada gin edo eguneko zonbat bada janjambra eta dit, eta godio baina da elburua da uh, koktel on bat egitea historiak uh, baina haintzinetik bada uh, historian euh, gauza haunitz haunitz haunitz haunitz be, uh, biltzeko pitukietan ez euh, hartzeko eta ez gifuetan ez uh, Baina, bon, ni ez naiz uh, historiari bat, lan, lan iten dut historiari ekin. Bai, bai, hori da. Ba, eta bene da, berezia da, horrekin uh, ipatza importantea da, baina ez dira, ez da historio irringarri bat ere ez? Ez, baina, bon, godiok uh, duten, uh, duten abentaia, da guk hartu, hartu dugun uh, da, ikuspuntu, ikuspuntua, ez da, irrigiteko momentu bat, baina, bon, ez bazuten gerla be, bizitzen ziren eta bizi hori kontaktu nahi genuen. Mm. E justu hor euh, Valentzian naizenean gubiltzen naiz hor euh, euh, garaiuntako uh, fronterat, hor dena pasatu da hemen, eh? Valenciennes, Lille, Arras, uh, Belgika, Ordan, uh, atzo bazen, uh, Cambre aldean, zera, omenaldi bat edo, bai? Bai. Uh, handi fantzen lehen tanka edo uh, xaren gerla. hemen biltzen ditudan eh, gauzak erabiltko dut ene historietan. Mm Bailo du hemen izatea ere. Ba, bai, biztan dena, idazten baduzu leku batetaz, historia batetaz, uh, eh, ba, obeda ala ere ikustean nunden, nola den, naiz eta ez ziren gehiago gara jartan, baina bede, mm. bederen jartzeko, ez? Gehiago. Enta eskolerien ez da gara juntako gauza ondirik gabitzen, mm. lagesoan baita, uh, da, uh, karri militer, hori uh, bat, mhm uh, eh, lagesoran ziren uh, uh, soldadu uh, zaurituak, hil ziren uh, mm, likuan lagesoroko hospital zazuzataran, hor emanak izan ziren. ez tak lehiten ezer uh, eskalerien. Horten, igo berda, gutienez, hor Hor nintzen berdan, berdan, eta obilduko naiz hor uh, belgikarat, eta segurontan banoa belgikarat. Mm Egonen naiz gune eh, eder untan. Be bai, ez da gaizki, eh? <laughs> Eta gainera poizada hemen, eh? Poizada. Ados. da, mene poizada. Bai, bai, be, ongi da jakitea, behintzat, eh. turismo piskat iten duzu guretzat. Eh? Bai, eta ba, badira ba zizelkari batzu, edo, bai, politak hartu ditut argazkiz. Eta nahi nuen uh, hemen den kolize joan, etxezen, orden, uh, deitu nahu zuerik, uh, liburu dendaz, uh, eh, denda batean, mm. liburu, liburu zaharrak xatzen eta badu parte bat, eh, sorcellerie, do, eh, sor bai. aliburuz. Mm. Eta, bo, ez da edikia, nahi nuen, uh, dut, ea, edikitzen duen, liburuak, eta... gravur eta marazki horiek ikusteko. sorginkeri mm. egiazkoak, badira burutipituak idurriz, garratoinak? Bai, eta izan, du euh marrazi bat la mandragor, hori hein, mandragor, sustrai hori, euh, sustrai humano hori, euh, badira ere euh, et nola pikatuak edo, ezurak ez zitekatuak, eta inguruan lore idorekin. bista uh, beldok dekarri bat, eta, eta badira liburua unitz, uh, alximist edo uh, alximie egiteko. Bo, eta holako denda liburu dendetan, ez da leku obeagorik, book Face egiteko hori baikin uan ere aipatu nahi egun book face delakoak tatu bat, estatu bat etatik abiatu dan aski fenomeno hori liburu dendetan, azkenean liburuaren irudia baliatzen da eta gorputzarekin nahasten eta argazki bai. bat hartzen ez? Bai, bai, bai eta behar bat supezatzen dut uh, eh, eh, argitaletxekoek uh, batzutan hori pentsatuz uh, osatzen dute haien uh, azala. Zenta, manera polit eta edar bat da, liburu ezago agazteko hori uh, bayonako elkardendek eten dute hori kaxik astero, balio du Instagramen edo Facebooken uh, elkar segitza, zenta, liburu berri guztiak, eta eta ez ba, bakarek liburu, eh? da ere uh, diska uh, berri ere guztiak, bookface edo bookdisk, diskutait, bai, bai, <laughs> jakin dut ere, duela guti, uh, eh, baionako uh, eh, lizio batean, dokumentalistak errabiltzen zuen bookface uh, eh, tradizione hori, aurrak ekarazteko e liburu dendan. dan. Ah, gero, irringarria da egiteko, guk egin dugu, egin ginoen azken adian etorri zinelarik, biniloekin. Bai. Bai, bai, bai. Bo, zaila bon. da, on bat atxikitzea lere. Ez da egitea. Eta baita ere, tamaina, barba horrein uh, eh, errexagoa eda, errexagoa zede hor, edo zede uh, eh, tipiakoak baitzida, uh, eh, lehengu diskak uh, goita ama irukoak, ondiagoak dira, mena bon, balio du eta zenta, da, bi personak di dierarik. Mm. Hora, Ba dugu lako bate? Bai, egin dugu ere txakoarekin. Txakoarekin, egia bai. Egia, eh? egin genuen bat ere hor egun eh, egunkari batekin. Bo da, irringarria da, baina uh, zeitek hartzen du, joko batek, horako argazki joko batek? Bai, hau da, uh, selfie bitxi bat, ha? Mm. Hau da, selfie, egiten du, erabiltzen du, du, du, teknika, me zure buru gabe. Hala, zu parte hartzen du, zu kuadroan edo uh, argazkian, me zure gorputzak egiten du, eta uh, burua, ez da, zure burua, da da diskarena edo libluarena. Ongi da, ongi, ongi da parte hartzea. Parte hartzen duzu uh, libluan, eh? eh nun baita. Bai, zuzira, <laughs> zubilakatzen zira libluaren uh, eh, ba, pertsonaia. Ba, ez dakit menen hor, uh, gehiago nik politatxe maiten nuen, hori eh, dokumentarak nola eka harrazi aurrak liblu tegietarat. Mm. Enta aurrak ez zute gero eta gutxiago irakortzen, hau da, manera polit bat, hau ez dakit, uh, uh, erabiltzen duten, uh, ziburen azala, barnekoa irakortzen duten ala ez, baina, bon, zeko, etortzen dira eta jorazten dute, liburuekin. Bai. Importantea da. Bai, me, zakit, uh, eh, ikusi behar liteik, eh, azkenean eragina baduen, uh, salmentetan, liburu bat hola salduz gero, fe, argazkitan hartuz uh, eta gero sare sozialetan emanez, gehiago saltzen den. Ge, bai, hain txegur, zenta, eman bakarrik, bakarrik emaitea irudia edo emaitea gorputz batekin jokoan sartuz, mm. ba, publizitatea bai. hobeago egiten da azkenean. Ba, men, barakizu, azal bat egiten dugularik hor eh, liburu bat egiten dugularik importantea da azal eh, on bat egitea zenta askotan zure liburuak ez da bitrinan eh, lurzaz egoten egoten bain bada haste bat ongi da gero ez bada xaltzen bitrinetatik ateatua da eta emalada, da eta zerretan edo bai hmm. eta ez duzu gehiago azal ikusten hor aldiz azalarekin joztatuz ebe nun bait egoten da hmm. Naiz eta bitrenatik eh, ateda, gero, e, egoten da eh, sare sozialetan, eta hau da, ez eta da, jakin, jakin bada adibidez, eh, ez dakit, liburuekin nola basenen, men komitiekin egunero badira ama, uh, ama bi komiti ateratzen direnak. Frantzian edo? Uh, Frantzio osoan, bai, pentsa. Egoten bali bazira bi haste bitrinan, kontentzira, iru haste bitaina. Ile bat, ongi. Gero, zure azala, ahonsten da. Eta berba hau da manera bat, zure azala ez anzea. Bai, eta bizi arazteko ere? Ba, eh, bizi arazteko eta merkatu uh, eh, baxa untan uh, utzi duzu traza bat edo bai. Eh? Lekua, eh? lu, lekua iten izan behar da edo zuk, ere bai. egin uh, zure komikiekin. Nik ez dut uh, bookface arabera azala eginen. Ez. Yes. Baina, nik pasentzen dut, zure liburua gehiago, edo luzago, egoten da, bistetan edo uh, memorioetan, uh, eh, bukpeizekin. Errabili genuen uh, disko zarekin, uste duzuzuk uh, uh, memorian, uh, edo berriz memorian uh, izudidila. Bai, bai. bai, bai. Bai, bai, alere, nero ustez, bai, eh, gure biniloza horiek eh, hainbeste ah, aipatuz gero eh, momentu batean, eh, kuskuzu, ba, deia modan dira, eh, beraz. Bai, bai, ja. Bai, benen uh, tapia binilo hori hor, binakakoa bai. adibidez, uh, bon, ez dakit, bai. behiz uh, norbaitek erosiko luken gaur egon, baina nor daki. Bada, beste joko bat ere, jakin behar da, nor kokatzen da disko edo liburu edinkiberean. -hmm. Hau da, elkarak egiten duri. Lorentzak, Lorentzak egiten duri. Mm -hmm. du joko bat, aurkazten du uh, bookface bat, eta bere galdera, eta, ah, zuen ustez, nor da gibidean. Ebe, bada zer egin orduan, denbora bai, pasatzeko. Bai, bai, bai, eh, Marko, ebe, uh, utziko zaitugu, beraz, promenatzen uh, Valencieneko bai. eta pentsatzunt uh, txalduntan, baduzu tailer bat uh, aurrek ilan adibidez? Bai, badut uh, bi bat, edo ez dut bat, uh, konferantza bat. Ados. Gero, bihar eta bihar amun, uh, beste biegun, eta gero, banoa uh, komitia zokalat. Eta ikusten naiz, eskuali harri ongi. Hala. Bidaia hon, ordean marko, lasterate. Zanputz. Zanputz, bai.